Jokoz Kampogo festivala urbiltzen ari ekainarekin batean, espeletan izanen den karikako arte eta ikusgarrien eh, itzordua ekainaren bian eta gurekin dugu laguntzaile bat, patxi beli, uh, eh, dugu dena den laguntzailek dutela olako festival bat antolatzen, eh? Hori da, gira talde... Eh, Tipi bat, ba, inan eh, motibatuak eh, eta duela kasiko da ino eh, hamar antolatzen anturatzen ditugu uh, itzordu hori. Segituko dugu uh, ala ere hamar garen edizioa arte. Urte mugabat beharko duzu egin ondokoan, baina ez du nahi uh, aurtengoa txarra denik. Uh, nola atzeman dituzue aurtengo egitara untan agertzen diren taldeak? beti bezala, bagoaz ikustela, uh, eh, ikusgarriak, hori da uh, importantena, ikusi lehen, beraz bagoaz festival eh, batera, bagoaz ere hemen badira ikusgarriak ikusteko, orduan bagoaz esker eskuin uh, ikustelat, eta gero, be, hasten da uh, sasoina, eh, kareko ikusgarriaren uh, sasoina, laizter izanen da ba, endaian, izanen da miarritzen, angelun, eta egualdean ere, ondan bagoaz ikustelat, eta gero, uh, uh, urtean eh, buka, bukaeran hautatzen ditugu ikusiarriak. Zer dira zuen kriterioak hautatzen dituzularik? Biotz kolpe bat da edo ez bakarrik, edo zuen buruan ekiten duzie, hau, ibiltzen alda, gure publikoari egokitzen alda, edo... Aski, uh, zaila da hori, zentaz, uh, eh, bai, bihotz kolpeak eh, badira, gero uh, begiratzen dugu ere uh, diluaren aldetik, zen bada gero teknikoki ere ea sartzen da uh, eta, eta gero badira um, uh, lekuak, zentaz, uh, ditugu leku desberdinak, hor duan, gu badugu uh, publiko aski zabala, pitik zahar euh, arte eta batzuetan eh ba, izin dugu ere programatu euh, euh, atxaldean uh, ikusgarri bat bakarrik helduen zat. Orduan nasketa bat, da errezeta tiki bat, uh, batzuetan egia erran nahi, dugu programatu ikusgarri bat, gure sobera kailoa da, orduan uh, bon, batez. lekuak beti berdinak atxeki dituzie, guti gora bera, jaztik ez da toki beridik ez dut ikusi hasteko, baina helburua da jendeak mugiaztea. Hori da, aurten egia ezan ez dugu uh, leku uh, berriak, betikoak dire, uh, La Post, gelo gero gazteluaren aintzinean, dugu ere uh, Saint-Etien eskora, ba dugu gero aterpea, le, le marxe erriko plaza ere, baina beti uh, entxaiatzen gira ere beste lekuak ere uh, atxematen, uh, depetintzen da ere ikusgarria, azkenean. Mhm pasatzen da argatxaldez, eh? kainaren bia izanen da, larun bata? Bai, bai, ilu erdietatik eh, goiti uh, azkenean. Eta izanen da, estilo desberdinak, eh, aurten eh, emengo kompainak izanen dire eh, hainitz. Uh, Behar bada, ipatzen alditugu. Bai. <laughs> Zergatik ez. Ara izanen da, e, e, e, emengo mm, kompainak adibidez izanen da jour de fet kompaina, baianako bai kompaina bat da, da tango ikusgarriarekin. Ikusgarri kasek gehienak urridik dira, eta hau hor bada parte bat. Bai, tokiak uh, murriztuak dire, eskolan izanen da, eta bai, ilu euro da eh, sartzea, eta zinez uh, gure aldetik, uh, gure ustez, uh, ez da iztakario, hor duan uh, izanen da uh, zazpi ikusgarriak eta bakarrik bi uh, izanen da sartze batekin. Batzuetan, voilà, saio bakarra da, edo euh, bi saio, edo batzuetan e, elu saio euh, badira, adibidez txarrangarekin, euh, edo bi edo ilu saio egingo dituzte uh, txarrangak. Horten izanen da sorpresa tiki bat, zentaz izango da soinu tiki uh, txarranga, espeletako elkarte bat dela, eta gurentzat ere placer handi bada, ukaitea espeletarrak, eta gazteak, piskat, be, irakusteko haien uh, musika, haien uh, ikusgarria. Musika eskolakoak dira hor, eh? Hori da, hori da. Gero, ala musika, beraz, aipatzen baituzu, eh, duzu bezala, irutan ikusten alko da, bokale horaz famatuak? Baia hori da, eh, izanen da gure bigarrena txaranga, ongaiak eh, aski izagunak eh, dire, bukale brazbanda, eta gero izanen da betik bada dantza ikusgarri bat, eta horten izanen da bilaka kolektiboa, soka ikusgarriarekin Eta gero izanen da gehiago Eriko plazan izanen bostetan, hor kasu, saio bakarra izanen da, hogei minutako saio ardon Esu Txegin, Sines. Eh, eh, eta gero izanen bi eh, talde de kompania kampotarrak, la kompania Martin Tussel, elektronik uh, jazz ikusgarriarekin, da antzerkia eta musika mm, artean. Eta gero ere uh, deux secondes ikusgarria izanen euh, compagnie du petit monsieur euh, eskutik, eta ikusgarri hau aski bereziela, zentaz duela kasik sei edo zazpi urte, nahi euh, genuke programatu, ah eta hartuak ziren beti, eta aurten, duela kasik bi urte errandugu, bon, orain heldu ziste eta kasik bi urte eh, lehenago uh, programatu dugu eh, kontratua e-, egin dugu uh, be segur uh, uh, ukaiteko uh, talde hori ordon uh, zinez uh, placer handi bada uh, gurentzat mm. Ez dut dena errango, baina da mm, tipo bat alida uh, uh, jolasten, ez dakit jolasten da uh, itza ona, baina bakizu 2 segond oial... Euh, uh... etxea. Ah, hortik aldu da, bi segundu ofite montatzen den... Olida, euh. Holi da, denak uh, ukandute bat etxean, adibidez EHS eta <laughs> festibararen zat, eta barakiku, uh, atelatzeko ez dara zurik, gero sartzeko autoan, beste gauza bada, eta ikusgarria olida piskat, eta zinez irringarria da. E, gero tango duzu, eh, Jorde Fet kompainiarena, eta mm, orai gero eta gehiagoa ipatzen den zazpi senideko. Ze plazera ez, eh, le petit de pe arte drama eta xut euh, kompainian eskutik euh, da. Euh, nik adibidez ez dut ikusi momentu me euh, nire lagunak bai. Uh, entzundut oso honak. Fusha nahiak ere euh, programatu euh, beti plazer denak bakigu eh, haien estiloa, haien eh, kalitatea, eta izanen da aurten azken ikusgarria gaueko beratzita eta erdietan. Amerbi urtetik eh, goiti da, ikusgarria, eta bora, kasu egin ere, eta hori jokozkampo rentzat, eh, markatzen dugu mesutiki bat eh, plaketan errateko burasuari, batzuetan da denentzat, denentzat nerainu du, bai, nini bat etortzen da ikusgarria ez da zarazurik, me batzuetan da gazte edo alduen zat, markatua da liburuskan, errespetatu behar da, alde batetik e, artisten zat, eta bestaletik publikoaren jendearentzat, eh, aholku bada eta voilà, eh, eh, behar dute jendeak. Nahi bali madira setasunak, nola egin? Bo, beti, be, <laughs> bezala badugu Facebook bat, uh, bon, pinpulka elkarteko Facebooka, perfila, eta gero uh, jokozkampo hori bat, eta gero voilà, webgune bat, Pinpulka, puntu, euh, Euskaraz eta Frantzesez, uh, euh, ukaiteko, eta orduak euh, ere ukaiteko, eta gero, ez dakit, zuen inguruan, zabaltzen ditugu haste honetan plaketak, orduan be kasu egin, eta hartu, begiratu, eta zatozte. Eta azken gauza bat, aurten badakiko hainitze egiten duela, nola egin, euritako zerbait ekarri? Gu, usaiaba dugu, <laughs> pinpulka elkartearekin. Eh, zinez, eh, Eulia eta Jokoskampo izan, izan da eta izanen da histori uh, eh, Berizi bat. Amodiozko ez eh, berezi bat dena den euri edo elur bada egiten dugu jokoz kanpo, Aterpeak badira arigira jadanik antolatzen ere eh, gure eh, programan gure buruuan ere aterpeak, dena den izanen da ikusgarriak edo edo kanpoan edo edo aterpean. Bon Karrika berderra errespetatu eta aktoreak ere telefonak ber dira hitzari ikuskarrian denboran, idatzia da, eh, plaketan? Ba, ba, zainitz, me batzuk badira, euh, momentu bat euh, pasatzeko denak elgarrikin, eta emozioak ere euh, bizitzeko elgarrikin. Orduan, uh, batzuetan ongi da ongida utzi basterian. bazterian. Hitz eder horrekin, agurtuko gira, mileskar, patxibeli? Mileskar, Euskal Erratiak.